บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้า семьдесят девять, семьдесят девять, คำคุณศัพท์สอง прилагательные два, прилагательные два, ดิฉันสวมชุดสีฟ้า на мне синее платье, на мне синее платье, ดิฉันสวมชุดสีแดง на мне красное платье, на мне красное платье, ดิฉันสวมชุดสีเขียว на мне зеленое платье, на мне зеленое платье, ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีด я покупаю черную сумку, я покупаю черную сумку, ำ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล я покупаю коричневую сумку, я покупаю коричневую сумку, ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว я покупаю белую сумку, я покупаю белую сумку, ดิฉันต้องการรถคันใหม่ мне нужна новая машина, мне нужна новая машина, ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง мне нужна быстрая машина, мне нужна быстрая машина, ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย мне нужна удобная машина, мне нужна удобная машина, ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน там наверху живет пожилая женщина, там наверху живет пожилая женщина, ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน там наверху живет толстая женщина, там наверху живет толстая женщина, ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง там внизу живет любопытная женщина, там внизу живет любопытная женщина. แขกของเราเป็นกันเอง Нашими гостями были приятные люди. Нашими гостями были приятные люди. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Нашими гостями были вежливые люди. Нашими гостями были вежливые люди. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Нашими гостями были интересные люди. Нашими гостями были интересные люди. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก У меня хорошие дети. У меня хорошие дети. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน Но у соседей дерзкие дети. Но у соседей дерзкие дети. ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Ваши дети послушные? Ваши дети послушные?